it's that she keeps in a jar by the door? Who is it for? זה הזמן להזכיר את מספר הטלפון ומספר הפקס שלנו, את הכתובת באינטרנט, כתובת מגורנו, איפה אנחנו... שלאפ! מה? הביטלס? חייבים להגיד את המספרים של ה... אבל צריך להודיע את המספרים עכשיו של ה... שנייה רגע, אני מתנצל, אני לא... אני לא... לא התכוונו... שנייה רגע, חכו רגע, נו, I'm sorry, I'm sorry. פול, ג'ון, ג'ורג', I'm sorry, אינגו, המפתחות שלך, אתה השארת אותם בזה. בואנה, אלון, מה עשית? מה קרה לשיר? אה, כלום, דיברתי, על זה, הם הלכו, יצאו מהשיר, הביטלס שלה. דיברת על שיר של הביטלס? זה לא בכוונה, כתוב לי שצריך... לעוד... היי, ביטלס, חכו רגע! שנייה רגע, נו, אני לא... חכו רגע, ביטלס! מה עשיתי? מה עשיתי? זה לא בכוונה, נו, זה... לא צריך! אה, look at all the lonely people. היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.